يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي Svi putevi će biti zatrpani. سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Ostaje samo put vjernika. Vjerujte da žena leži na postelji, ne može ništa izgovarati osim šehadet. Tako mi Allah danas sam bio vidio sa svojim očima. Ja sam uzao njeznu ruku, svoju ruku i kaže, kaže u mene žena samo šehadet može izgovarati. I ja kažem, djevo, znaš li ko je? Kaže, znam. Hajde reci la ilaha ila la, tako mi Allah Samo šehadet može izgovoriti, ništa više. www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Dženetlija Omer radijallahu on kaže samo stani u Himalaju, stani. Pitajte muslimane kako će to riješiti problem zemljotresa. <laughs> Tako. Ništa ono sam kaj stani u Himalaju. Zna onda je zemlja Allaho. I Omer zna ko je vlasnik. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com كلام شغلني ملا كل فؤادي Svi su nešto specijalci, sve nešto imaju, hodu u Afganistan, ne mogu se vratiti. I pored tolike tehnike ne može živ izaći iz Afganistana i kad bi stio. Jer oni ne daju da izađe živ, oni ne daju da ideš kući. Može samo pismo poslati, dvije ribe, planina i to je to. وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على هدي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يقشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها ودعيلي ودعيلي ودعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika Soba put vjernika أهلا وسهلا بكم يا هلا فيكم القلب يحنو لكم يا هلا فيكم أهلا وسهلا بكم يا هلا فيكم القلب يحنو لكم يا هلا فيكم Ne, kućeš gore, eto da je ništa, umriješ ko mrak, kućeš gore, bo. izdavamo se muslimani, nisi našao da shodno da izađeš javno ljudi, a ja nisam za javnog života, smijente me, ba. peče me savjest, što sam uradio, ne, ti si munafiče, sad si demokratski munafiče, pravi. Sad morate, ti to nije dobro, ali sad možete i brali, prosto, treba im reći, skratiti, da se da pravi budu, ubejeći. Kad ga vidiš, a, njom pogledajte u sliče, <laughs> a unutra, ne, svugdje ga vidiš, u džavlji ga nema. والروح تسمو بكم يا هلا بكم يا هلا السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva zahvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala neka je salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji je dao život i smrt da bi iskušao ko će se od nas bolje vladati, jel ne? Hvala Allahu te barek je vatala koji nas je uputio na pravi put i zahvaljujemo koji nam posla poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zaista je zahvala Allahu na njegovim blagodatima prije same zahvale ustima jeste zahvala da njegove blagodati primenjuješ u svom životu i onda mu zahvaljuješ što te uputio da za da možeš zahvaljivati na blagodatima koji ti naredio da i radiš prije svega, jer Islam i uputa je blagodata zatim i blagodatima njegove obskrbe. Ovo govorim iz razloga toga, pa ćemo nastaviti sa sirom poslanike, sallallahu alaihi vselem, jer sam ovih par dana imao nekakve sagovornike sa sobom od ateista, ljudi koji javno kažu da ne vjeruju u proživljenje, da im ne treba doći hođa klanja dženazu, pa kad samo staneš sa njim u razgovor, nakon tri minute, vidiš, kad nakon e, par kuranskih ajeta koje mu govoriš, kako mu se lice grči, kad mu kažeš, pa dobro čoveče, zar ti sumnjaš da ćeš biti proživljen, odakle si došao i se sika zapitao, pa mu objašavaš spermatozoid, objašavaš mu šta se dešava, da on nije bio ništa, i onda mu kažem, kako je moguće da to sve samo ide, je moguće da samo ide to? i vidiš na, na nelagodu, nelagodu na licima takvi ljudi, on u suštini zna. Međutim, nevjernik je zato što poriče. Zato što poriče, pokriva istinu, želi da je pokrije. Da se ona šta ne vidi. Zato, braćo, zahvaljujemo Allahu te barake od tala koji nas je uputio na pravi put. I vidi, da vidi, vidiš dva stanja čovjek do čovjeka. Onaj koji vjeruje u ono što ne vidi, a on, je, a on ne vjeruje ni ono što vidi. Razumijete? Ja mu pokazujem sunce, pa kažem, je moguće da ovakav, ovakvo stvorenje, ovakva, ne znam kako da mu ga nazovem, ovo nešto ovako veličanstveno koje grije, moguće da to samo ide, on se zbunjuje. Šta? On ne vidi i ono, ne vjeruje i ono što vidi. Razumijete? A od vjerovanja da ide i nema sumnje da vjeruješ i ono što ne vidiš. Je tako? To je sasvim normalno. A on ne vidi, zato jesu pravi nevjernici. Vidi ljude, vidi mjesec. On to sve vidi, ali džavaj. Nema on u sebi one čipove da to čitaju. Jel da, sve se zaprljali, sve to zahrđalo. I... Zato Allahu zahvaljujemo na uputu, subhanallah. A drugi primjer, drugi primjer, bio sam danas kod jedne žene, komšinica moja, starija žena koja već umire. Ja se nadam za malo pomoć da ću uspjeti da i snimim video snimak da to vidite. Moja žena ode gore, malo joj izmeti. Eto, i ta žena je valjala meni. Nama, ne u smislu dok sam bio i dijete, dok... Eto, onako komšinski. Allah radi, ono, žena ode pa pomogne. Vjerujte da žena leži na postelji, ne može ništa izgovarati osim šehadeta. Tako mi je Allah, danas sam bio vidio, sa svojim očima. Ja sam uzao njezu ruku, svoju ruku i kaže, kaže, u mene žena samo šehadet može izgovarati. I ja kažem, djelo, re, znaš li ko je? Kaže, znam. Hajde reci la ila ila la, tako mi je Allaha. Samo šehadet može izgovoriti, ništa više. Onako žena je pred, pred tu veliku bolest, sklanjala je, vratila se Allahu u vjeri. Zaista je, zaista, potručujem za Allahu pomoć da to snimim. Ako njezni čerke budu dozvolile, da napravim kakav video snimak, to bi trebalo pogledat. A s druge pak strane njezne čirke, ipak, to je otac, znači otac komunista bio i one su odgojene kao kao u džahilijetu ne, za osobe, djevojke kao ljepotice neke, znate to, prije se to znalo jel, u mjestima koje ono ima posebno tu ljepotu, Allah ga tako stvorio, pa, pa su i one počele da zovu da se raspituju. Kažu većim ovaj normalno pristupu moje žene, većim zamislite da me osobe koje od islama ne znaju ništa pozivaju da im pričam. Kažu da im je, da je ono što ja govorim, <clears throat> što mi govorimo, jel da, da vide da tu nema petljanja. I Allah molim da je uputi napravi put. Zaista, zato vam kažem, braćo, ovaj, zahvaljujemo Allahu na ovoj uputi. Zaista je ova uputa nešto što čovjek može izgubiti u jednom sekundu. U jednom trenutku izgubiš uputu, ali ti se I ti si, i ti si završio karijer. I zato učenjaci, i kad govori, ne mojte se e, da se čovjek ne hvali svojim dijelima, niti da očajava zbog, zbog nečeg u što upadne. Ni slučajno. Jer tvoj, a, e, ono što si uradio mjeri se na tvom završetku. Onako kako završiš, to je kraj, a sad smo još živi. Još smo na donjalku i mogućnost da od nas, ne daj Bože, bude neko nevijenih, jel da nije isključeno. Mogućnost da od nas neko izađe iz Allahove vjeri, da postane otpadnik, nije isključeno, tako? On ima lada nas toga sačuvao. Zato, braćo, nemojte ni jedan ni jedan najmanji mogući propis nemojte sebi dozvoliti da mu slučajno nešto da čovjek kaže ja mrzim što je rekao Allah poslanik Salavi Senem da se režu nokti petkom ja to ne podnosim ni slučajno ni slučajno a zahvala Allahu na blagodatima jeste veličanje Allaha te bareke ne da ti se tu Laziš u njemu da budeš, da osjetiš kroz tu zahvalu njemu da si njegov rob i da ne možeš ništa bez njega. To je ispoljavanje i badeta samo njemu. I kad uradiš ono što ti naredio, opet da mu zahvaljuješ i opet da ga moliš da ti to primi. Ono što je naređeno, da ti primi. Kako će ti primiti ono što nije naredio da uradiš? I kad bi primio, jel ovo, kako ovi misle će se to primiti? Kakav je to Bog? koji primi djela koja nije naredio. <laughs> Jel tako? Kakav bi to bio? Gledaj šta oni misle o Allah. Kako misle ružno o njom. O njegovom savršenstvu. Da će Bog primiti ono što ljudi izmisle. Kaže Bog ciljano. Jel tako? Da će Allah primiti ono što su ljudi izmislili. Primit će to nam što lažnite Allah nam pamet dao. Šta će primiti? Zamisli kakav bi to Bog bio da će poslat poslanika, poslat meleke, krvali će poslanici, ubijani poslanici i on će primiti ono što si ti pametnjaković izmisli. E, dakle, to će meni biti prim, neoprošteno, nego primljeno, kako oprošteno? <laughs> E zato se novotari nekaj za svoje grije. Zato se nekaj. Jer ako se počne kajat, odmah mora ostaviti. Pa ti nazovi novotariju kako hoćeš. Ona svoju suštinu ne mijenja. Nazovi ti nju tradicijom, običajem, igrankom. Nazovi kako hoćeš. Svejedno. Isto koji kamata. Višak vrijednosti. <laughs> Višak koristi. Lopove jedan. Kone, kamata. Opet si kamatar. Opet je rat. Valja ti ratovat. Čim ustaviš iz kamata? Mi smo prošli put, jel da, malo smo još, uh, govorili smo o diverzanskoj jedinci, Ebu Basira, radijallahu i njihovim, njihovim diverzanskim napadama, napadima u dubinama, duboko u ovaj, na prijateljskoj teritoriji. <laughs> jel da? Pa su u to vrijeme primio Hald ibn Velid radijallahu anhu islam zatim Amr ibn Elas Osman ibn Tala i tako dalje i onda je nastalo jedno novo razdoblje u istoriji islama jel da nakon ti veliki ovaj, ratnički gubitaka Kurešije su već već im je nekako pao moral i već su kako je pao moral jer je, to su bitke radi vjere tako i njihovo obraćanje i pažnja prema njihovim bogovima lažnim opadala. Kako neće kad vidi da mu Bog njegovo ništa ne pomaže? <laughs> Kako neće opasti? Kad ti jasno vidiš zavudu, vidiš da ljudi, čovjek u pustinji, formira jedinicu i pobi sve. I tako je kod njih pala, i malo je, nećemo pala reći totalno, ali je počela da jeljava ta i njihova ratniška, ona huška, huškaška politika, ko su će kodovi svi, jel da? Svi su nešto specijalci, sve nešto imaju, hodu u Afganistan, ne mogu se vratiti. <laughs> I pored tolke tehnike ne može živ izaći iz Afganistana kad ste Jer <laughs> oni ne daju da izađe živ, oni ne daju da ideš kući. Može samo pismo poslati, dvije ribe, planina i to je to. Je samo jednosmjerna, gdje zaklajena. <laughs> jednosmjerna ulica u Kabulu. Ulimo nada i pomoge. Ali, <clears throat> međutim, ono što je dolazilo od Kurešija kao provokacija, jel da je nakon ovog primjerja, nije toliko koliko je dolazilo od koga? Od židova. Od jevrejata. I gledajte, svaki put oni nikako ne staju. Pa su jevreji, nakon što su bili protjerani iz Jesriba, tako, iz Medine, otišli su u Hajber i uzeli Hajber za svoj centar, gdje su nastavili lijepim životom živiti, jel? Malo sutra. Gdje su pojačali svoje spletke, svoje smicalce, kako da ubiju Rasula, salallahu alaihi sallam, i njegove sabre. I to su radili konstantno. Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da nakon Hudejbije nastavi nakon primjera na Hudejbiji da nastavi borbu protiv koga? Protiv jevreja. Naš poslanik odlučio da nastavi da istrebi da ne da nikom vize na arapskom polostru, ni dalje. Osim ko privati džiziju, poslušaj. Nikom vize nije da udar. Traje. Sve i kaj protirate sa arapskog, arapskog, arapskog polostrva. Ne dajte vize nikom da uđu. Ali danas, današnji vladar, samo dižu glave svoje, gledaju odakle Amerika puše, da im pomogne malo američki propast u Japanu, u Veliko ide. Tamo propada američka ekonomija. Tamo, tamo, ne ovamo, nego tamo i pada. Kupiš kamiončić za deset peni u Americi, dvije marke, dva dolara. Jer Amerika nema snage da proizvodi. Nema šanse. Nego samo preprodaje, to je najbolja trgovina. I to sa Japanu. Visoko sofisticirani elementi. Sve ide zajedno sa onim kantama, jautima, po, po moru pliva sve. A? Nuklear, nuklearke, jele, sve će to plivati, puca. Šta ćete sad? Vidi kako mu džajni složi desiljada ljudi bez, bez metka. Sredi na more. More, more, to kako? More, a šta? Tamo svaki 12 čovjek nešto obožava. Pa su doživili sudbinu čijih naroda? Nuh, ali i sada to samo. Onim jednim dijelom vidim strašan potop zadesi sve. Nosi mušlikeva, kravare. Pa svaki dan kaže, i ova mi lava, i ova će lava, i ova će lukama prorat. I ono, ne moglo prorat, sve će prorat. Ništa se nemoj skirati. Naš čuveni se iz molog dženetlija Omer radijela, on kaže samo, stani u ima lajom, stani. Pitajte muslimane kako će to riješi problem. Zemlje trisam. <laughs> tako? Ništa, Omer sam kaj stan ima vlast. Znam da je zemlja Allaho. I Omer znao ko je vlasnik. Stani, zaustavi. No ima Allah, stani. I dova, to je dova. Gospodaru moj, zaustavi ovo i stani. E, Omere, sad im reci. Hoćeš to griješiti ili da? Da ja idem odavde. Ako ćete griješiti, odu ja nek vas satare, zemlje 30 gotovo. Eto, Eto, riješili smo one tektonske ploče. Otle to pošlo. Da, pa se drma. Evo vidiš, odla se drma. Znači, kad budete griješili, u ovisnosti visine griha, vi ćete, na vas će padat kamenje, lave, gutaće vas more, ićete i vi, i meci, i auta, i pare, sve će plivat. Gledaš ovdje tvoj metak, čitav život, krediti, kamate, ekonomija, sve će vam propasti. Sve vam džavati. Ha? I dalje dužan. I dalje dužan. Ali ima konjela voda, nije više kome bi dužan. <laughs> pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, nakon bude bije, jel da, odlučio da završi misiju sa židovima. Jer ovi nisu nikako prestajali. Međutim, ovaj period prije, prije, evo, koji je započeo poslije primjera na Hudebiji, je bio velika prilika zašto? Za davu. Za davu i za dostavljanje islama. Pogledajte, iako je slopljeno primjer je, sad ćemo vidjeti kako se postupa u primjeri. <laughs> sad ćemo vidjeti kako Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nastavlja sa provokacijama. Šalje pisma, sad imamo vremena, sad ćemo malo je sablja stala, sad ćemo pisati. I sad ćemo čitati sadržaj nekih od pisama prije nastavka vojni aktivnosti, jel da? Allah poslani sada sredem sjeda, on sam ju nije ostavio u smislu. Ej, primjer je i nosi u željezaru, nek se to sve topi, reže. Ne, ne, ne, ne. On sam ju, ali, ali i sela to je sela, nije ostavio ni poslije svoje smrti. Znači, umro je, a u sobi su bile koliko? devet pentium četvorki. Formatirane. <laughs> Sve urađeno. Antivirusi na njima. Tamo. Uzmeš i kad šta samo malo resetuješ i opet. Ožeži. Devet. Nije on ostavio nikad. On nije živio bez sam. A kamo li dodatne kurešijama da oni to tope u željezu, da režu, da savijaju. Evo vam, vi ste nas, vi ste došli da nas zaštitite. Evo vam naše oružje. Jer kad zatreba, bolje da mi ne ginemo, vi ste ginite. A, sve se boji da će tako biti. <laughs> pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da piše pisma da im šalje kraljevima i vladarima u tim vremenima, jel da? Kad je donio odluku da piše, a sami su ga posavjetovali da, da bi dobro bilo da napravi pečat s kojim će udarati, jel da? Pa su tako i uradili, taj srebrni prsten i njega su ugravirali Allah, Muhammedu, Rasulullah, U tri reda kako stoji e, prvi Mohamed, drugi Rasul, a treći Allah. Pa je išlo prvo Allah, Mohamed pa Rasul. Sallallahu alaihi sallam. Prvo pismo koje je poslao, to je uh, e, Neđaši, kralj Abesinije, jel da? U kojem Rasul sallallahu alaihi sallam govori sljedeći tekst koji prenosi Ibn Ishaq od Behikija. Kaže, ovo je pismo od Mohameda poslanika, Neđaši je nas Hametu, velikanu Abesinije neka je mir na ono kako slijedi uputu. Ako ne slijedi uputu, on će uvijek biti nemiran. <laughs> Kaže, njegova, e, ko slijedi Allah uputu i vjeruje u nje, Allah i njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam, a ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allah. Isto, brat, paži, neka mir na onoga ko slijedi uputu. Nije ko u nju vjeruje. Ko je slijedi. A zatim ko vjeruje u Allah i njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Mohamed koji nema, je Allah jednog jedinog koji nema sudruga, koji nema ni žene, ni sina i svjedočim šta mu odmah govori. Nije Isa Bog. I ti je merema nečija žena. Zatim da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. Ponovo, rob i poslanik. Ja sam samo čovjek, nisam... Doliko je meni da me neko, gledajte, Allah poslanik kaže da, da je rob i njegov poslanik. Kako su to bili skromni. Allah. Kaže, i kaže poslanik sve sve, pozivam te da primiš islam. Jer ja sam zaista njegov poslanik i primi islam, bit će spašen. Ovo danas da kažeš, primi islam, bit će spašen javno. Rekli bi, a, vi nešto spremljujete. Ali ovo sunet najbolje bi bilo ovako pisati i govoriti. Ovo je najmudrije ovako. Da kažeš čovjeku, ako možeš dobro, nije ti bolan to vjera. Zatim kaže dalje, ovo sljedenici knjige dođete da se okupimo oko jedne riječi nama i vama zajednički, da se nikome osim Allahom ne klanjamo, kuranski jaj, da nikoga njemu ravni ne smatramo, da jedni drugi pored Allaha, Bogove, ne držimo. Pa ako oni ne pristane, vi recite, budite svjedoci svojim muslimanima. A ako odbiješ, kaže poslanik sallallahu viselem, snosit ćeš grije cijelog kršćanskog naroda. Sljedeće pismo, na ovo pismo je ovaj, neđaški odgovorio, rekao je, dobio sam tvoje pismo, Allaho, poslanicu u kome spominješ Isa, tako mi gospodara neba i zemlje, zaista Isa nije ništa više od onoga što si navio. Poznate da neđaši radi Allaho primio islam, tako? Pa je ovaj, rekao da daje prisegu i kaže ja sam primio islam i pred njim i predao se Allahu gospodaru svih svjetova. Kad je umro u Ređepu, nakon te buka poslani se lisanim obavješteno da Allah te bareke o talo njegove smrti, pa mu je klanjao dženazu u odsutnosti i to je to je jedan od šredskih propisa. Sljedeće pismo u Vakisu, u, Kau, u Kaukisu, kralju Egipta, kome je poslani se lisanim kaže Bismillahirrahmanirrahim od Muhammeda Allahovog groba i njegovog poslanika. Pa kaže, ja te pozivam islamskom učenju. Primi islam, bit ćeš spašen. Primi islam, dobit ćeš od Allaha duplu nagradu. A ako odbiješ, snosit ćeš grijeh kopskog naroda. I onda mu citira ponovo isti ajet kao i neđaš je u sljednici knjige. Dovojšte da se okupimo oko jedne riječi nama i vama zajedničke. O tak? A pa onda ovi danas koriste. Razmišljam sam da pripremimo jedan ders sa ti možda desetak, petnijest ajeta koje koriste danas mnogi samo prvi dio i onda kasnije ništa i samo prvi dio onda on tumači kada hoće, na primjer, da bude dobar sa papom, da bude dobar sa ovim kršćanima, sa njihovim papom, kako se kaže, fratrima, kako se zoveš, nema pojma. I onda oni kažu, onda izađu u medije i kažu vidiš i Kur'an poziva o sljednici knjige, dođite da se okrimo oko jedne nama i vama zajedničke riječi, da, da se samo jednom Bogu klanjamo. Ili, ili kažu, ne kažu, da, samo, e, da je samo jedan Bog. I onda pr, ostavlje tumačenja svakom nam. Vidiš? I onda gleda Bože i kaže, vidiš? Vidiš da treba reći, Petru, dobar dan, Petri. Čestitati mu onom na čemu je. Jel? Međutim, taj drugi dio ajeta ide sasvim nešto drugčije. Da kaže, samo osim Allahu i Bade, ne činimo da nikoga njemu ravni ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, Bogom ne uzimamo. Jel ne? Jer kad bi ovo neko od ovih vjerskih vjerolomaca ili velikodošljenika rekao javno, onda bi spiker ili bi ovaj njegov sagovornik traže njega, e, da mi to protumači, kako sad jednim drugim bogovima da ne uzmamo. I onda bi ovaj morao pojasniti da čovjek ne može biti bog, e, onda bi on stogodišnju tradiciju prekršio ljubavi, mira i slogi. Dobro, ono, i 92. i 95. to je malo bilo koškanja. A moramo to zaborati. Jel da, prije smo živjeli sve lijepo. <clears throat> Ma no, je. Kad dođe period, kad se malo zamrzimo, pa da, ako se malo i pobijemo, šta ima veze? Jel da? Uvijek na naš račun. Zato pripremu klanja i ubijanja jednog naroda, zapamtite, dobro znam šta govorim, glavnu pripremu urade oni koji vode te narode. Allahom se kunim da je tako. Ne treba posebno biti pametan da se ovo može dokazati glavnu pripremu i neprijed pripremu za da bi se jedan narod uništio na bilo koji način, ekonomski, moralno, materijalno, financijski, urade vođe. Postavljeno strani ovih ili oni. Ovi su kom se narod, bez obzira kome se narod radi. Glavnu pripremu urade oni koji vode te narode. Jer im ovi vjeruju. A to ovi koji hoće da unište i napadnu jedan narod veoma dobro znaju. Zato Zato vidite da moraju, da bi ta priprema bila djelotvorna, mora biti javno. Da onaj sa onom na glavi bijelicom i onaj sa krstom oko vrata moraju se zagrliti javno. I da to vide široke mase. Jer kad, kad oni javno odmačaju i tajno. Iz dana u dan, iz dana u dan, ljudi se tako naviknu. Je tako? Naviknu. A to ne vidje bošnjaci da se to najviše samo njima pakoje. Je Jer ovi neće, ovi. Srbi imaju sad svoju državu. Njima ne treba niko, ne treba im. Niti priznaju federaciju, ni to, ni to, ni to. Ništa ne priznaju. A ne priznajmo i njimi, sve jedno. To ima veze isto ti je to. <laughs> Kad on može, možemo i mi, jel da? mi nemamo pravo. Jeste, ali mi nemamo pravo ne priznavati nametnutu mi državu. Znači, a kad dođu izbori, imam pravo izabrati koga hoću, jel da? A nema pravo da nikog neću. A demokratija? Jel da? Demokratija. Jest. Šetan kratija. A imam, neću nikog. Za koga vlastno? Nisam ni za koga. Što? Pa ne valjam državu, ne valjam. Pr imam li pravo reći da mi ovaj program ne valja? Imaš, eto vidiš. Ne valja mi ništa da bi program. Već mi smrdi mi sve. Sve lopovi. Šest mjeseci ne mogu vlast formirati. Kobe Jagin tri konstitutivna naroda. <laughs> Koja glupost je uzavljena. Gledaj pisana onog ono kome gospoda Allah. Kažem sve vam to ufacilo, batil. Primite islam, biste spašeni. Druge nema. A i mi njima kažemo, moramo im reći, to je sunet, primite islam, biste spašeni. Ako se vi pripanite što nas ovdje a država se pripane od nas, znači, pa šta ćemo vam mi? Opet vi ćete spašen ako primite islam. <laughs> Ako ne, šta ste se pripali nas dvaj samo? To vas plaši, mogli bi skočiti. Ono, vi ćete spašen. Znači, ćete vidjeti kako i vama vjetrovi puša, polako. Bosna misli, ona se ne može trist, može, može. Hapsite Allahove robeve, ubijate ih, proganjate ih. Na svakom koraku mislite da, da će to tako proći neće Allah. Ono bi mjesto kukuruza jest srve, lako. Češ vidjeti? Se sa Allahom igrat. I Allah vidi našu nemoć. On zna i vidi naše korake i postupke. Ako smo iskreni, a ne ide, uzvišeni daje rezultate, mi se ne ljutimo. Nama je opet dobro. Ali budi siguran da im se sprema kazna. Sigurno. Zatim dalje, poslanic Salavi Srem šalje pismo Kisri, jel ne, kralje Perzije, isto, istog sadržaja, nema tu puno, sve je to isti sadržaj do sudnjeg dana, samo se mogu mijenjati nosioci sadržaja, ko ovi danas. Allah, ekver, kad gledaš predstavnike ovaj, IVZ i one po televizoru, kad razgovaraju, ja bih prije rekao, da, da onaj brani onog popa kraj sebe. Da on govorom brani njegovu akidu. Nek, on ništa oni slava ne možeš prepoznat na njemu. Vidiš ti tačno da on, tačno osjetiš kako se u njemu dodvorava. Jel ne? Tačno vidiš kako on hoće da svi, da sam mediji vide kako on, kako on tolerantan. Kako on nije protiv kršćanstva, kako on nije ni protiv čega. Samo je protiv vehabije. I protiv terorista. To je protiv nećete udbaši, nećete Allahom jednom jedinom. Prošli ste Jugoslavi, izbogli ste se, nećete više. Ne, kućeš gore, eto da je ništa, umireš komunafi, kućeš gore, vola. Izdavo si muslimani, nisi našao za shodno da izađeš javno ljudi, a ja nisam za javnog života, smijen tebe, ba. Peće me savjest, što sam uradio, ne, ti si munafi, sad si demokratski munafi, pravi sad morate, Tito nije dobro radi, sad možete i brat pustiti. Treba im reći, skrati na gaj da pravi budu u Bejeći. <laughs> Kad ga vidiš, a, njo pogledajte u <laughs> sviće, a unutra, nema, svudi ga vidiš, u džavi ga nema. Sad će, zato oni nas istiravaju, oni želi da ožive džamije na način kako oni to oživljavaju. Sergijama, zekatom, Samo kad ne... Ha? Kožit. Umre neko i tad se zamije oživi. Kad je poslo Rasul Salavi sve kisir pismo, ovaj je pročito i kaže, pošao se ruga. Podar mi bacio, kaže, i rekao mu, ružni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga. Ah. Kaže, poslanik Salavi sve kad čuo vijet, kaže, da budam ola po cijepu njegovu carstvu. Pa je, jel, to Kisra je doživio od vlastitog svog sina, sin ga ubio. Stiglo Kisru ono što će i ovi Kisrijance danas sve postaviti. Da mu da im se pocijepala carstva. Amin. <laughs> Amin, sve je slijepo. <laughs> Baš dobro ovako. znači, <laughs> ništa radi u Da mu da im carstva plivala vodom. Amin. To im je najljepše. Znaš zašto? Kad ono utare u zemlju, ne vidiš ga, znaš. Ali svidi oni scena, popneš na brdo i gledaš kako ti sad i metak ode od dubine okeana, Allah. Naš gospodar je mudar. Svata to vraću. Gledaš, odoše auta, mi ti buši, tu tiši, nema. Kuće, vikend, sve ode. I ti, oni stoje na onom aerodromu i gledaju. I Allah uću ko divlje zelje. Niko polko ne vadi. Odoše navigacioni sistemi, kuće, avlije, cunke. Odoše kipovi, božanstva ona, sve odnese, ne se boje razmazale od mora. I ništa, bogovi se ne vidi ispod mora. I gledaju kako ode metak, ode u dubine okrana, tamo pojede sve ribe, nek jedu, maš, ova, sad ima rane po zamrzovačima kamar. Malo one vidi kako jest riba, riba. <laughs> Girica, pržem kitovi tamo, jedu životinje. A ljudi ne vode pouku Allaha. Gledaš ako ti meta kode i ti ništa. Ne možeš ni zapljiva za njim. Ha? A svu vjeru i ruga će se sve radi metka ostavio. Samo radi tako će ili. Pravi, pravi, pravi, gomila, gomila i na kraju <laughs> ništa sve <laughs> ostane džavatica. Prave sobe i kuće, u njima džin žive. Gdje si ti, kada sam u Njemačkoj? Pa imaš nikom u kući? Nijaka je nikom. I ne, ima, ima. Kada ne znaš ti, <laughs> ima, ja šta. To vrije unutra. Pa dođe za heftu, kaže, uh, jedna mi žena kada nešto mi se ustao vrnula. A gdje se neće vrnuti? Ti ušao, jedeš unutra, papa, sa svim džinima sjedi. Četvrti, jedan. Zatim poslanik sa Lesenom šalje pismo Cezar istog sadržaja nemalo se, ne menja sadržaj ostaje isti do svojeg dana kod oni koji ne menjaju sadržaje i biti suštinu nije se Allah poslanik sa Lesenom dodvoravao nikom ni to priliči to nije ovaj od, od dedeba muslimana to nije ahlak muslimana da on tvoj gospodar koji sve vidi, čuje, sve zna, njemu robuješ i ti dođeš i, i mušiku se dodvoravaš. I kakav si ti muslima neuzumila. Tvoj gospodar, onaj koji sve vidi, čuje, sve zna i ti rukuješ se sa njim. A on, on prije deset minuta tamo činio seždu kipu i njemu se obraća. Isus su napravio ono, kaže ovo dobri, važina, jaja meće ispod njega. I ti se njemu dodvoravaš, kažeš, komšije. Nije, kaže, Pero, meni nikada, sam Pero uvijek dobar. Ne, ne, Petar, nekakav Petar. A, Pe, a Petro, brat, ubio ti svu familiju. Petar te samo sređivo, pripremio te, budala jedna. Mora biti neko ko će tetaš, jel da? U svakom, evo, vidite u ratu, ono, u svakom selu bio po jedan dobri, vla. Ha? Tak? Uvijek jedan je ostane, on dobao, nikoliko je nišao, čitav rad bio sa nama. A konju jedan otle nam gađa nako tank, direkt kraj pumpi, kraj voda, u, u naše kazane sa hranom. Kako to? Onaj dobri vla, <laughs> uzao se ovaj sam, kaže, 200 desno. <laughs> kaže, kako gađa i oni srdi, direktno pogodiše kuhinju. A ona bila u krvešima iza tunela. Ma ja, džine poslao da vidi, garant a ona je dobri komšija Allah. On niko nije išao čitav rat, sve bio sa nama. I njemu se prvo kuća radi iza rata. O, kupio mu i kultivator i konjaj. A on se sam svi, e, najmoni jedni glupi. A bošnjom jedni. Kaj, od ovom ja čestitat? Čestitaj, čestitaj. Njemu čestitaš, a sa mnom ne mereš slaviti i, i klanjer Bajram kad klanja čitav islamski svijet. I ja ti cijepam džema. Da Bog da te Allah pocijepu ako ja cijepam. Amin. A on ti ne cijepa džema. I njemu čestitaš. I ja ja kucaš sa njim. On ti ne cijepa ništa. Izvodite iz vjeri. Čitavog bola. A ja ti cijepam što kao sav islamski svijet vidiš da klanjaju svi sutra džel, na nas. Bajram na nas. A vehabije nisu u skladu sa čime? Sa vašim strastima. Bando jedno. Hoćeš da ja budem sljedbenik tebe? Nikad. Hvala Allah da nismo sa njima. Da nas je Allah opismenio i podučio i naučio i uputio nas, pa nismo ovisni ni o komu si vonjamo te bare kvetala. Ostavilo nas 300 daja, svi vojite, svi je sve i vrije. Znači, ja, ja čitaš ikad hajca mnom. Ne moraš, idit još. Allah upući i učusti koga hoće. Je li tako? Jesu. Kad je poslali sa vasilem poslo Cezaru pismo Kajsaru kralju Zantije, on je postavio neka pitanja, vi ste to često čuli, leto prečitat ćemo, interesantna pitanja je postavljao Herakle. Pitao je, evo, Sufjana, neka, e, ne, nešto od pitanja na koje mu je ovaj odgovarao. Pa je rekao, e, zaprijetio mu je Herakle, kaže, nemoj slučajno da bi šta lagao ovo što te pitao. Ebu Sufjan i ovaj e, Herakle kaže, bit ćeš ubijen, samo budeš lago. A kaže, Ebu Sufjan, takvom Boga da mi nije sramota da od mene čuju laž, kaže, ja bi o njemu lagao. O poslanik se da mi nije sramotali, da je blago o njemu. Kaže, ne mogu. Pita je rekla, kaže, da li je ikada iko od vas prije njega govorio takve stvari? Kaže, nije. Kaže, Herakle, je li neko od njegovih očiva bio kralj? A misli, jel da, ko što danas imao tiko, kaže, u familiji učen. Imam ja. <laughs> Naučio sam biti musliman, jesam li učen? Nije zao. Vaki je Ali koji zna kako treba biti musliman. Šehu musliman, tako. E. ovo nije ono da mislite da ja mislim na ono, ono što vi mislite, da ne bi pomislili da je ono, nije to. Ja ne mislim ja na magistar na ono. Nego, kada je bila, kada ga pitao jedan, kada je šta si završio, kada je završio sam kako treba biti muslima. Pa <laughs> Naučio sam to. Pa ga pita dalje, kaže Herakle, da li ga slijede ljudi od položaja ili siromašni? Kaže, siromas. Pa dalje, da li se broj povećao ili smanje? Kaže, povećao. Da li je iko od njih napustio njegovu vjeru iz srđbe nakon što je primio? Kaže ne. Da li je bio lažao? Kaže nije. A je li vjerolovni? Kaže ne. Ali kako nismo s njim, ne znamo što sad radi. Herakle kaže, jeste se borili protiv njega? Jeste ratvali kada jesmo? Kako ste se borili? Kaže, vodili smo međusobni rat, rat nadmetanja, nekad on, nekad mi. Šta traži od vas? Kaže, govori nam, <clears throat> vjerujte samo jednog Boga i pored njega ne vjerujte u druga božanstva. Napustite vjeru svojih jedova, i očeva, naređuje nam da se Bogu molimo, da se klanjamo njemu, da činimo i bade, da iskreno govorimo, da pošteni budemo, da rodinske veze državamo. Obrate pažu šta govori Abu Sufjan. Govori kompletnu davu Muhammeda sallallahu Kako ovdje je rekao, on je samo suživotom. On nama kaže da mi možemo jedan drugom čestitati. Vidiš kako je mudar. Pa i ovo što mi vjerujemo i to, pa eto, more malo tako i, i tako. Sve mu kompletno akidu ovaj govori. Kako ide dava kad je, kad je iskreno. Ovaj mu govori da ljudi saznaju, ste vidjeli kako to krene. A kad mu umlja, i onda možete vi zamisliti. Zato je sira poslika, salalala, neposredni tumač kod Ana koji svaki musliman mora poznavati. I ti vidiš, vidiš koliko su ovi ljudi, ma nije daleko od Ali, ma daleko od poslanika, ali sela tu islam. Milja. I ako se udaljiš od njega odavde, i od Allah te bareke od tala, kako ćeš mu se približiti na sunnjem danu? Kako očekuješ? Kako? A ja, Allah je milostiv, on kaže da je Allah milostiv. Kao mi to ne znamo. Jest, ali šta još? Strašno kažnjava. I kažnjava. Pa je milost da vas mi malo s čapom edemujemo, da dođete malo sebi, da ostavite te gluposti. To je opet ova milost pravama. Tako? Popiješ malo koju, pa te mi izdoramo posle džume. Poštavamo te malo. Čapom, nogama, rukama, nanulama, da dođeš sebi. To je opet milost, da ne bi se opovjetio. Bolje da te ovdje mi očistimo. Nemo da se čistiš na sudjem danu. Pa je ovaj sad kejsar, jel ne? Vidio je, kaže, prevedi mi, kaže, pitao sam te za rodbinske odnose s njim, pa si rekao da si istog roda. Pa mu je ovaj ponovio otprilike šta je ovaj mu rekao, pa kaže, Tako je inače stanje s vjerom dok se objava ne potpune, govori ovaj. Svaki put je ponavljao, pa ga pita, kaže, šta vam, što znači da vam zabranjuje vjerovanje kipova, a naređuje da voljate namaz, djelite sadaku i čestoš. Pa ako je to tako, kako kažeš, on će, kaže, brzo zavladati ovim područjem gdje sam ja. Ja sam znao da će on doći, ali nisam znao da je od vas, to je da je Arab, jel da? Kad bi znao da ću moći do njega doći, učinio bi sve da se sretnemo, da sam uz njega, noge bi mu pravo. Pazite, ovo govori, ovo govori, ovo govori čovjek koji ima poziciju. Šta kaže za vladaće? On će srušiti, je zna ovaj da se oni kipaju kraj njega lažno. On je svjestan. To možeš uzeti. Sikiru i polovit, četvrta. Zaroštilja, dobro. Inak su ofarbani, onda, onda boja ne možeš peć mjese. Jedino kotlovcu. Još ako su drvo na mahagoni, i kad se to zažeži, velik hajr napravi. Znali su oni da Resul Salalovi se ne govori ozbiljno. I zato svaki i svi oni koji rade na polju pozivanja Allahu Tevara Kvetala, kada čuju da njegovi protivnici postavljaju pitanja, ozbiljna pitanja, znaje sigurno da je dobro znaj sigurno da iza toga sjede Ebu Džehl i kompanija i znaju da vide preko puta sebe ljude koji su ozbiljni. Nisu šalava izre. Jer pitanje nevjednika postavljeno grupaci ili nekom koji dave Mohameda Salavi Selem, puno može govoriti. Može govoriti ogromne stvari. Jeste li ozbiljni u tome što ismirate, ovo, jel ono, jel ono? To su pitanja koja su i tekako dobra. Svaki. Hvala Allahu, hvala Allahu da je tako. I za kraj donio sam, najme imao sam uvod jednu, jednu kasidu na arapskom jeziku, pa sam dugo tražio da je nađem, da je nađem prijevod. A ja ću vam pustiti jednu uz Allahu pomoć. To je fenomenalna kasida koja govori o šehidu džihadu i muđahidima, to je su najljepše kaside, sve kaside o konzumu, interesu, taj s tim to Pa sam ja donio taj tekst za lavu pomoć da vam pročitam. Obratite pažnje. Tekst kaside. Tekst ide ovako. O, brate moj, ne žali se i ne plaći zbog poriženja Dokad ćeš se žaliti i plakati? Hoće li duša biti zadovoljna to što moje suze teku kao one u žalošćeni? Misliš da će plać povratiti dostojanstvo? Slava je postala samo poezija i želje. Reci mi tako ti tvoj gospodara. Hoćeš li moj savjet? Pitao sam te, pa poslušaj moje pitanje. Zar moja smrt ne dolazi samo jednom u mom životu? Pa zašto njen kraj ne učiniti mojim šehadetom? Kad se duša šehida uzdigne i približi se, i Allah je uzdigne na visok stepen, u tijelima ptica što kruže u džennetu. I pjevuše iznad dvoraca i cvrkuću sa onima koji imaju čisti karakter u Firdausu. A poslanici i njihovi drugovi su moji komšije i vidim svog gospodara poput punog mjeseca. Sa sedmero šehid će biti počašen. Ako imaš srca, reci mi šta je to. Grijesi su oprošteni sa prvom kapi krvi. I vidim svoj visoki položaj i boravište. I siguran sam od užasa i patnji u kabru. O, kako divno. I krvi sam sam sa kronama dostojanstva i siguran sam od oživljenja i datom je zauzimanje za rodbinu i bližu i dalju. A hurije čekaju moj dolazak žudno. O, oh, taj poljubac. Moja je i bolesti lijek. Pogled prelazi preko njeni obraza. Opijenost ljepote, ljepote odmah napada. Kad su oči moje vidjele njene na momenat, Užitak tog momenta je okupirao moj duš. Kad sam pogledao, zbunili su me dijelovi džedneta. Koju voćku da moje usne probaju. Njegov opis je izvan mašte onog što ga hvali. Čista ljepota nad ljepotom, pa sam zadovoljan. Zar moja smrt ne dolazi samo jednom u životu? Pa zašto nije kraj ne učiniti mojim šehadetom? kad se duša šehida uzdigne i približi se i Allah je uzdigne na visok stepen u tijelima ptica što kruže u džennetu i pjevuše iznad dvoraca i crkoću sa onima koji imaju čist karakter u Firdausu, a poslanici i njihovi drugovi su majkovši. Allahu Pismo šehira. Takvi! Allahu akbar! Koji pita, provodje, pita i odgovara. Zaista, samo jedna smrt. Zaista, samo jedna smrt. Braćo, zato sam ono na početku rekao, o jednoj toj smrti treba je da Samo je jedna. Molim Allaha te barake u tala da nas uputi na pravi put. Amin. Da bude, da radimo djela kojima je on zadovoljan. Amin. Ja Allaha molim Amin. da uzdigne islam i muslimane. Amin. Da ponizi sve one koji spletkare islamu i muslimane. Amin. Da im uništi njihove imetke. Amin. Allaha molim da im uništi njihove imetke. Allaha te barake u tala molim da naredi moru da proguta njihove imetke njihove zasluge za džahennem. Allaha molim da naredi oblacima da guta njihove brodove, njihove avione. Allaha te barek vetala molim, molim da naredi zemlji da proguta njihove imetke. One koji su potrebili u borbi protiv islama i muslimana. Allaha molim da svrgne taguta rukama oni koji su ti taguti tlačili. Allaha molim da ih pomogne. Amin. Molim Allah te bare kvetala da pošalje svoju vojsku pomoć muđahidima u Egiptu. Amin. U Iraku. Amin. Molim Allah te bare kvetala da muđahidima u Egiptu pošalje vojno sposobne momke. Amin. Generale muđahide. Amin. I ljude koji će ih povesti. Amin. Da uzdižu Allah u riječ na zemlji. Amin. Molim Allah te bare kvetala da se taguti vide na dunjalku. Amin. I da mi vidimo njihovu smjenu. Amin. Taguti Saudije, Amin. Kuvajta, Amin. Egipta, Amin. Jordana, Amin. Jemena Amin. i svi oni koji se lažno predstavljaju da su muslimani, a ne voli Allah i njegova poslanika, sallallahu alaihi vselem. Molim Allah da i kazni rukama muđahida. Amin. Molim Allah da i kazni rukama muđahida. Amin. Molim Allah da i kazni rukama muđahida. Amin. Molim Allah da i kazni rukama muđahida iz zatvora. Amin. Molim Allah te bareke o ta'ala da oslobodi muđajde iz zatvora. Amin. I sve muslimane i muslimanke. Amin. Da ne dozvoli da nas ponize nevjernici. Amin. Molim Allah te bareke o ta'ala da ne dozvoli da nas ponize nevjernici. Amin. Molim Allah uzvišenog da ne dozvoli nikad da nas ponize nevjernici. Amin. Molim Allah te bareke o ta'ala da nas nadahne koracima koji vode ka njemu. Amin. I putajima koji vode ka njemu. Amin. Da živimo u okrilju njegovog šerijata te bareke ta'ala. Amin. Amin. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine nepravedlivým vladárům. Vy, vy, vy, vy, tačka, pautal, tačka, kom, tačka, kom, sova, půd, věrník.